წმინდაო დიდო მოწამეო გიორგი ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის ყვეთა განმათავისუფლებელო და გлахაკთა ხელის აღპრობელო სნეულთა მკურნალო და მეფეთა უძლეველო წინამბრძოლო ღვაწლით შემოსილო წმინდაო დიდო მოწამეო გიორგი ევედრე ქრისტეს აღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის